la povo de la plumo. Malala havis nur dec unu jaroin, ciam si comensis scribi retan tag libron pri sia vivo en la swat valo en Pakistano o la tut monda seccio de Brita de Sendilo. La titolo de la unua contribuo estis Mi Timas. Quancam si usis cash nomon po sia blogo, multae homoi divenis che malala estis la scribistino. La patro, quiu estis lenei estro de malgranda privata leneo po knaboi cae knabinoi, curagigis malalan, prescribi la malfelician situation de knabinoi cae virinoi en la regionoi. Quo tio tempe est sub la regado de la Talibano. Extremistoi commensas minacilin pro lia condamnado de iu ein per forto. La Talibanoi iam eldonis edicton mal permisante la educadon de knabinoi cae ili ditruis multain leneoin pro tio malala ca sia patro timis che baldao la talibanoi malfermus ancao ilian le neon. Multae knabinoi ne audatsas frequenti le neon pro timo che militemae gruppoi attacos ilin. Ciel miloi de logentoi la tuta familio fugis el la valo en la iaro du mil nao, ciam soldata toi en iris la regionon, po el la talibanoin. Sed post ilia reveno, la patro de nove ricevis minatsoin. Tamen, malala intensigis sian lukton po virinae raitoi, cae nepre po la educado de knabinoi. La dec duan de octobro du mil dec du en iris du maskitae viroi la autobuson, kiu transportis la lenantinon heime. Pafis cae vundis malalan cae du aliaen knabinoin. Ce malala la cuclo en iris la fronton, ce la mal dextra brovo, cae trapassis lau la longezzo de la capo, cae fixigis en la maldextra sultro. Pos complicae operatioi en Pakistano, Malala estis transportata al Birminghamo en granda bituio, por cromae operatioi cae curatsado. Ciam la junulino, unu semainon post la attacco, fin fine vecigis en fremda lando inter fremdae homoi, si ne comprenis ciu estis ocasinta. Si ne povis focusigi la oculoin, cae ne povis clare audi la vocioin de la flegistinoi. Si memoris nenion pri la cruela attaco contra si. Sia unua demando estis, Cie estis mia patro? Cia si de longe timis che oni clopodas mordilin. Du semainoin poste, lage patroi cae la du fratroi successis voyagi al Britujo cae reunuit igi cun malala en la hospitalo. Intertempe si estis agnoscita ciel heroino cae amasso da homoi en la tuta mondo intresigis pri sia resanigio. Ie la comenzo de la iaro 2013, Malala forlasis la malsanuleon, sed pro minatsoi de la talibanoi, si cae sia familio ne povis reiri al Pakistano. Non tempe ili logias en Birminghamo, quie la tri infanoi visitadas locan leneon. Malala daurigas sian campanion por virinae raitoi, cae por la educado de knabinoi en la tuta mondo, clarigante che ili lernu ne nur legi cae scribi, sed devas esti ilia tasco sorgi po pli bona mondo. La dec duan de julio 2013, la dec dat reveno de sia nascic tago, si parolis pri sia belae revoi ce la tribunalo de la unuiginta nazioe en Novioco cae en 2014 one al iugis al si la Nobel Premion po Pazzo. La monon de la diversae premioi, in si ricevis, si donas al fondajo, cun la celo ebligi sen costan educadon po mal infanoi. Cun la helpo de giornalistino Si ancao scribis libron cun la titolo Mi estes malala, en ciu si diras, Iom post iome, mi ec comprenas che plumo cae la votoi ciu in oni scribis per gi estes pli potensae ol machin pafiloi, tankoi cae helicopteroi.